Hagan caso. Vea, ellos ya saben que yo entro loco. Las chetas me piden fotos y yo estoy que floto. La competa que yo y yo no compro. Que intenten que lo rompo. Ese culo hace tácate, miñerizonto, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. A ver, ella agita la botella pa' que empiece a llover. Ellos mueren por pegar si yo lo hice sin querer. Entro pa' la pista como pan de anteayer. Suena recate y yo la pongo a mover. Le gusta el coqueteo y no aguantan el fronteo. Fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Con la gata coqueteo, en la pista besaqueo. Fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Le gusta el coqueteo y no aguantan el tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Ese culo de taca te meñerizo tiki ese culo hace taca, taca, taca, taca, Tato, ya perdiste. Ando cazando por el área. Vos seguís haciéndote cara, te más una cesárea. Se hacen los chorros y Yo no me prendo un coche, yo me prendo una hectárea. Zumba, vos sos mato que bumba. No me bajas ni con guaricho ni con macumba. Zumba, no te regalen, estoy en punga. Tengo a mi compañero que me hace la segunda. Hagan caso, pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagazo. Este se recaté y se la llevaron a marzo. Le doy un respeto la chipa, mami, sigue el correntazo. Muerte, muerte, muerte, muerte. Dale para ti, somos el taco, gata. Muerte, muerte, muerte, muerte. Dale para ti, yo te machaco, gata. Ese culo hace tácate, miñer y son dos tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Ese culo hace tácate, miñer y son dos tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Ese culo hace tácate. Gato, ya perdiste. Si sabes fue pues, mami, compartímelas en el beat. Si ya sabes cómo es. 7, 2, 3. Que todo es Argentina, turra. Hagan caso, pa' la rocha y pa' los giles rafagazo, turra.